ni azteko arritu ditzan lehen aldi eko zirbolarik txalaparta hori ustaitzen. Eta ze doinu e, kuriosoak, bereziak ateratzen zituen eta ze elegantziarekin. Be kantuetan, bere kantuetan, zein, e, zein markatuko zenuke? Da, ba, Denak dira e, bereziak biztan da, baina nik uste dut e, gero laboak, uh, uste dut laboak, e, zabaldu zuela hori e, aski edo ki xoria txori uste dut hori e,